golle simori didi nden yahi ha nyande pantecote kambe fof be kawri e nokku goto don e don diller wayende no hendu maundu ummi dow asman hebbine galle do be jodino do fof ko wayno demde me lewlewndu ni feñani bi be ceerti kanji kala be pawi e goto e mabbe fof be kebbina kambe fof ruhu cenido o ɓe goni e haalde ɗemɗe goɗɗi no ruhu o rokkirɓe ni ndeke ɗon e yerusalem yahuda en warɓe nunɗuɓe iwɓe e dowlaji aduna he fof ina koɗi ɗon nde ɓe nani dirali ɗi ɓe ndenti e keewal ɓe jiiɓi gati goto e maɓɓe fof nani eɓe kaala e ɗemgal mum na joor e kaawisu jagge ɓe ɓe goni e wiide mate wona ɓe haaloɓe ko galile naaɓe kañumen fof ɗum noon holino goto e men fof wawirta nande ko haalata ko e ɗemgal mum ina waɗe men perte en mede en elamen ina waɗe men ummiɓe mésopotami yudée cappados ummiɓe pontu e asi ummiɓe férisi e pamphili ummiɓe misira e diwanaji libi taro sirene ina waɗe men ummiɓe rome yahuda en e tuuɓe dina yahuda en fof ummiɓe keret e arabi ndenne dey enen foof eɗeni nana ɓe kaala e ɗemɗe men golle mawɗe ɗe allah waɗi ɗe najjore jagguiɓe kamɓe foof ɓe jiiɓi ɓe goni e wiyodirde holi ko ɗum firtata woɗɓe ɓe goni e toyde gonɗinɓe ɓe ina mbiya <laughs> koɓe mandi nden ɗo pierre dardi e sappo e goho ɓeɗo fuɗɗi haaldude e diɗɗal ngal dande dow wi yahuda en e hoɓɓe yerusalem fof gande ɗum ɗo to keɗo ɗe no feewi ko kaalananmi on ko ɓe yimɓe gona mandilɓe no cikkirɗon ɗum ni sabu ko waktuji jeenayi subaka tan joni kono ko ɗum ɗo ko annabi yowel wino allah wi e nder balɗe battandiɗe ɗe mami sar ruham e dow yimɓe fof ma ɓiɓɓe mon rewɓe e worɓe longinoyi sagataɓe mon ma keɓoye jiiɗe nayeɓe mon ma koyɗoyi eyi mami sar ruham e dow sarwoɓam worɓe e rewɓe fof e nder ɗen balɗe temaɓe longinoyi ɓe kaala mami waɗoy kawisaji dow e nder asaman mi waɗa mandeji les e dow lesdi hono ƴiƴam e jeygol e rulde cuurki ma naange nge e waklo wonta niɓɓere lewru ndu ma wojjuno ƴiƴam ni ko ɗum woni arwande e ñalngu joomiraaɗo ngu nguun ñalngu mawngu ndarjungu ɗum noon kala ewniiɗo innde joomiraaɗo o dandete israa'iila en keɗoɗe ɗiɗo konnguli yeesu nazaret naajo o ko neɗɗo mo allah settani nde rokku ɗum baawɗe rokki ɗum waɗde kaawisaaji e maandeeji e hakkunde mon no nganndirɗon ɗum ni onon e koye mon on mbaɗii on neɗɗo e juuɗe bakkodinooɓe ɓe peŋiimo ko noon mbarduɗon mo no allah fotirnoo e no diidirnoo ɗum ni kono allah wuurtini mo ittimo e mette maayde sabu maayde nde waawaano jaggude mo ngati daawuude wi'i e makko ñande fof mbaɗo yiya joomiraaɗo o e yeesam sabu o woni ko ñaamoon mbele mboɗo waasa yerɓineede ko ɗum waɗi ɓerndam woni ko e mbelam hundu kam ina yaltina konnguli sumbeende te hay ɓanndam maa foofto e nder ɗamaawu ngati a woppataa fittaandam laakara te accataa ceniiɗo maa yiya ñolndam a andani kam laabi ngurdam gondigo ma e am ma hebbinam weltare bandiraɓe mboɗo foti haalande on ko laaɓi ko faati e taani men daawuda o maayi o ubbama to yanane makko nani ɗo ha hande ko annabi o wonno hombo anduno allah fotanarimo hunango ma goto e taniraɓe makko jooɗo e jappere makko he ko ɗum waɗi o yii to habri guurtugol almasihu mo woppaaka laakara ɓanndu mum yiyaani ñolndam o oon yeesu allah wuurtanii ɗum minen fof ko min seedeeji allah ŋabbaniimo heɓnimo ñaamo mum kañum baaba o rokkiimo ruuhu ceniiɗo podanooɗo o o sari ɗum ɗo ko njiiɗon e ko nanɗon daawuda ŋabbaani dow asamaan kono kañum e hoore mum wi'i joomiraaɗo wiifaade e joomam jooɗo ñaamam hami watta añɓe ma pawirgal njaaɓordi ma ɗum noon yo suudu israaila fof yanane allah waɗi joomiraaɗo almasiihu on yeesu mo peŋɗon nden ɓe nani ɗin konnguli ɓerɗe maɓɓe dilli no feewi ɓe mbi piyerre e nelaaɓe heddiɓe ɓe banndiraaɓe holi komin poti waɗde Pierre jaabiiɓe wii mbattoɗe koye mon te gooto e mon fof yo baptise innde yeesu almasihu mbele bakkatuuji mon ina njaafee ndeen ma on keɓ dokke allah maanaam ruuhu ceneeɗo o ngati ko onon njeyi fodoore nde onon e ɓesngu mon e denndaangal woɗɗuɓe ɓee no ɓe joomiraaɗo allah men jogori noddude ɓe mbaawi fodde fof caggal ɗum o settinoma te o waajinomaɓe e konnguli goɗɗi kewɗi o wii ɓoccuɗo ɗe o yonta bonɗo jaɓɓe haala makko ɓe baptisa ñande hen fadde pittali ujunnaji tati janti e goomu gonɗinɗe ɗe eɓe nangtino e laawol nelaɓe ngol e bandiragal maɓɓe e taƴgol mburu e torgol allah kulol ina jagganno kala fittandu ngati nelaɓe ɓe ina mbaɗatno kaawisaaji e maandeeji keewɗi ko gonɗinɓe ɓe fof gonduno te ko kamɓe ndendatno ko ɓe joguino fof eɓe jeeyatno jeyi maɓɓe e jawdi maɓɓe ɓe pecca e hakkude maɓɓe mo woni fof e sohla mum ñande fof eɓe ndentatno to galle allah to ko kamɓe taƴdatno mburu galleeji maɓɓe te ko kamɓe ñamdatno e nder sumbeende e yankinaari tawi eɓe jetta allah timɓeɓe fof in jaɓaniɓe te kadi ñandi kala jomiraɗo ina ɓeydatno e maɓɓe ɓe dandatnoɓe